4 տարեկան հադրութեցի Դավիթն է ձերքը բռոնցքած, ոդկը գետնին հարվածելով կարծես անհամաձայնությունը հողատուներին ցույց տալով է արտասանում։ Միջոցառումը հենց այսպես է սկսվել։ Արագ-արագ արտասանում ու նույնքան արագ էլ ծլկում է բեմից, բայց քիչ անցած նորից հայտնվում։ Այս անգամ տարեկիցների հետ ապարելու համար։ Բարի ունահեղ շամներ վրեժ Պատմական մեր հայրենիքը թուրքերից ետ առնելու Ձեր ու ջահել ոտքի ելան թշնամ ու դեմ անվարան Էլ ինչ կաթանք կանես գրին ազատում ենք հայրենիքը Վերնս ասես ընկեր, սուս, սկսեսըք, Հանդիսատեսներից շատերն էլ հադրութի բարբառով ողջևորում էին մասնակիցներին։ Այս հուշումներն ու ծափերն էին անհոգ ճպտալու առիթները, որոնք չհաշվելու դեպքում դահլիճում արցունքների կարոտի մի խիտ իրավիճակ է ստեղծվում։ Արցախն արցախցին կարել չեմ նա առանցին աստուց մեր միածին թողորդն է մեզ լողջին Երեխաների ելույթներում ձգվում է հայրենասիրության գաղափարը, նորից հայրենի թաղեր վերադառնալու կարոտը։ Շատ հիանալի անցկացավ, երեխաներ արտակարգ, բեմում ընդհանրապես չէին կաշկանդվում, փոքրիկները մանավանդ։ Ես գոհ եմ։ Հրաշալի էր կազմակերպված ամեն ինչ, հայրենակարոտ երեխաները փայլուն ելույթ ունեցան, իրենց ամբողջ հոգու կարոտը, իրենց ձգտումները, իրենց սերը, իրենց խորին ապրումներն արտահայտեցին երկու բարով եւ արտասանությամբ ամեն ինչ հրաշալի եւ բարձր մակարդակով էր կազմակերպված եւ ցանկալի որ մինչեւ 1 տարին վերադառնան իրենց հայրենիքը իրենց քյասս քնասս իրենց հողը հայրենի ծաղկեցնեն մեր հադրութը Միջոցառմանը ներկա է նաև Հադրութի շրջանի ղեկավար կազմը։ Երեխաների ողջևորված ելույթները հուսադրող են նաև մեզ համար, ասում է կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պատասխանատու Արթուր Մինասյանը։ Նրանց բարի մեջ վերադառնալու հավատ կա, պայքար կա, Եվ այն մեկ ժամվա ընթացքում մեկ անգամ իվս հաստատեցին, որ մենք անպայման վերադառնալու ենք հադրուտ։ Ուզում եմ ես բոլորի շնորհակալություն հայտնել, որ դուք այստեղ եք։ Դուք այստեղ եք նշանակում են ձեր մեջ ամուրը հույսն ու հավատը, որ մեկ օր դա գտնի վաղը կլինի մեկ տարի հետո ես չեմ կարող ասել, գուշակ չեմ, բայց անպայմանորեն վերադառնալու եք։ Տեղահանությունից հետո լինել մի միջավայրում, որտեղ միայն բարբարը տես լսում, տեսնում հարազատ դեմքեր ու քեզ այնքան տանն ես զգում, որ մոռանում ես, հադրութում չես, դրսում էլ արդեն այդքան էլ տանը չես, բայց Դանի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։